klausītāji! Tagad jūs dzirdēsiet raidījumu vairāk, tālāk, dziļāk ar kustību prosanktitāte. Labvakar, dārgais radio, arī Latvijas klausītāji. Ir otrdiena, pulkstenis astoņu vakarā. Un kā ierasts eh, šajā laikā, arī šogad eh, kustība prosanktitāte un raidījums vairāk, tālāk, dziļāk. Šodien studijā būs Signa Ieva. Rītā. Un eh, šogad eh, pirmais, droši vien, ko visi jau novēl, ir, eh, dārgie klausītāji, arī no mums laimīgu jauno gadu, lai jaunais gads ir prieka, miera, saticības pilns, lai atnes to, ko visvairāk kārojās. Uh, Un eh, varbūt tā viena apņemšanās, ko var apņemties jaunajā gadā, ir eh, padziļinātāk lasīt eh, Dievu vārdu. Un tad mums ir risinājums. <laughs> Mēs varam jums piedāvāt metodi, ko ir radījis mūsu kustības dibinātājs Guljermo Džakvinta, eksplozīvais evaņģēlijs. Tātad mēs ļaujam Dievu vārdam eksplodēt mūsos un aizdegt katru no mums personīgi. Uh, Tā, tad, eh, tā ir metode, kad eh, katrs personīgi pārdomājam lasīto vārdu un kā tas ietekmē tieši mani un kas ir tas, ko es šajā vārdā redzu priekš sevis. Metodē ir eh, trīs soļi, kurus raidījuma laikā arī izdzīvosim un pārdomāsim. Pirmais ir mīlestības skatiens, kad mēs tiešām lasam šo vārdu ar mīlestības skatienu. Otrais ir gudrības apgūšana, kad mēs pārdomājam kas ir tieši tas, kāpēc šis vārds mani uzrunāja. Un trešais solis ir pravietiskais norādījums, kad mēs apņemamies dzīvot šo vārdu, jo tas, ko mēdz teikt mūsu kustības dibinātājs, kad ir svarīgi, ka mēs esam cilvēki, kas tiešām dzīvo Dievu vārdu, nevis izlasa un uzreiz aizmirst par to. Bet, jā, kā ierasts, tad sāksim ar dziesmu. Nāc, aizgārs, nāc, aizgārs, nāc, aizgārs, nāc, aizgārs, lai ticībā dzimst, lai cerībā dzimst, mīļa, lai mūsos dzimst lai ticība atdzims, lai cerība atdzims, mīlā, lai mūsos dzimst. Nāc svētais gars, nāc svētais gars, lai pazemība atdzims, lai mīlestība atdzims, mīlā, lai mūsos lai pazemība dzimst, lai mīlestība dzimst, vīlā, lai mūsos dzimst. Nāc svētais gars, nāc svētais gars, nāc svētais gars, nāc svētais gars, lai ticība dzimst, cerībā dzimst, mīlā, lai mūsos dzimst, lai ticībā dzimst, lai cerībā dzimst, mīlā, lai mūsos dzimst. Nāc svētais gars. Kas tu esi, mīļā gaisma? Tu esi stars, kas izstaro kā zibens, no mūžīgā tiesneša augstā troņa, kas kā zaglis iekļūst dvēseles naktī. Kas tevi nepareizi saprata? Žēlsirdīgs, bet nepielūdzams, iekļūst tās apslāptajās dzīlēs. Dvēsele biedē tas, ko tā redz par sevi, un stāv svētās bailēs visas gudrības avota priekšā, kas nāk no augšienes un stingri noenkuro mūsu augstu, tavas darbības priekšā, kas mūs atjauno no jauna. Svētais gars, stars, ko nekas nevar apturēt. Tu esi gara un spēka pilnība, kas ļauj jēram atcelt zīmogus, dieva mūžīgās derības zīmogus. Pēc tavas pavēles sprieduma vēsteši brauc cauri pasaulē un atdala ar zobena griezienu gaismas valstību, no nakts valstības. Jaunas būs debesis un zeme, un viss atradīs savu īsto vietu zem jūsu gaismas elpas, svētais gars, uzvaras spēks. Tagad eh, klausīsimies Dieva vārdu. Tas, ko mēs darām savā raidījumā, mēs eh, pārdomājam jau svētdienas evaņģēlī fragmentu. No vienas puses, lai eh, sagatavotos svētdienai, bet, kā mēs zinām ar svētiem rakstiem, tad uh, Dieva vārds katru dienu mūs var uzrunāt eh, pilnīgi savādāk, un mēs varam sadzirdēt um, pilnīgi citu vēstu. Bet, um, jā, dārgais klausītājs, aicinu arī tevi būt klātesošam un uh, pārdomāt, kā Dieva vārds uzrunā tieši tevi. Um, aicinam paņemt uh, mieram tuvu grāmatiņu un atvērt svētdienas evaņģēliju vai arī paņemt bībeli un atvērt uh, Lūkas evaņģēliju trešās nodaļas un lasīsim 15, 16 pāntu un 21, 22 pāntu. Un eh, droši, ja grib padalīties, arī var atsūtīt eh, īziņu ar vārdu, kas jūs uzrunā, varbūt īsti kāpēc. Telefons īziņām 2 66 77 272. Un, eh, jā, vēlreiz atkārtošu numuru 266, 77, 272. Droši padalieties, kāds vārds jūs uzrunā un tieši kāpēc jo mūsu raidījums nav par, eh, par to, kad pareizi vai nepareizi, vai eh, diskusija par to, kad, eh, ne, es domāju, ka pavisam savādāk, bet kā vārds uzrunā tieši mani personīgi, tur, kur es esmu, tāds, kāds es esmu, un kā Dieva vārds tieši mani uzrunā. Jā, tad ļausim Dievam mūs uzrunāt. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lukas. Tajā laikā ļaudis uzskatīja, un visi savā sirdī domāja par Jāni, vai tik viņš pats nesot Kristus. Jānis atbildēja visiem sacīdams: Es jūs kristīju ar ūdeni, bet nāks tas, kurš ir spēcīgāks par mani, un kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpju siksnas. Viņš jūs kristīs ar svēto garu un uguni. Kad visi ļaudis tika kristīti, arī Jēzus pieņēma kristību – un kad viņš lūdzās, atvērās debesis, un svētais gars redzamā veidā, kā balodis, nolaidās pār viņu, un no debesīm atskanēja balss: Tu esi mans mīļais dēls, tu esi man ļoti patīkams. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slava Kristu! Um, jā, eksplozīvā evaņģēlīja pirmais solis ir mīlestības skatiens. Kad mēs um, atveram savu sirdi, uh, un tiešām sadzirdam, kas ir tas vārds no, arī no šī īsā fragmenta, kas, um, kas kaut kā īpaši palika atmiņā vai um, ko es um, ieraudzīju. Rīta, kāds vārds šodien uzrunāja tevi? Mani uzrunāja tas, kurš ir spēcīgāks par mani, Kristus ar zveto gariju un, un ugeni, arī Jēzus pieņēma kristību, tu esi mans mīļais dēls tu esi man ļoti patīkams. Paldies, un uh, Ieva, kāds vārds šodien uzrunāja tevi? Mani uzrunāja šie divi teikumi, kad, um, bet nāks tas, kurš ir spēcīgāks par mani un kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpju siksnes, kā arī Un kad viņš lūdzās, atvērās debesis un svētais gars redzamā veidā, ko balod, kā balots nolaidās pār viņu. Mani šodien uzrunāja vārdi. Jānis atbildēja, neesmu cienīgs, arī Jēzus pieņēma kristību. Dārgais klausītāji, atgādinu, ka eh, mēs ļoti gribētu dzirdēt arī kāds vārds uzrunāja tevi. Droši padalies rakstot um, īziņu uz telefonu numuru 266 77272 un lai pārdomātu evaņģēlī, tad lai skan dziesmu. Jordanas ūdenī liksmojiet, nopestītais mūsu dzīves ūdens, tūksneša veldze. Jordanas ūdenī liksmojiet, nopestītais mūsu Zīvā evaņģēlī otrais solis ir gudrības apgūšana. Kad mēs um, pārdomājam, kāpēc tieši šis vārds man šodien personīgi ir uzrunājis, un uh, kas ir tas, kā es šo vārdu saprotu, un um, kas ir tas, ko Dievs vēlas um, man parādīt un man pateikt. Ieva, kādas būs tavas pārdomas par uh, vārdu, kas tev uzrunāja šodien? Eh, nu, tiešām ļoti skaists šis te, šī te skaista rakstu vieta. Un man, kā jau teicu, uzrunāja šie divi teikumi, ka, piemēram, tas, kas um, Eh, nāks tas, kurš ir spēcīgāks par mani un kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpus siksni. Sākšu ar to. Man šis, ehm, eh, šī rakstu vieta tā ļoti labi parāda to, cik Jānis bija pazemīgs, jo viņš tā kā pasaka, kurš ir spēcīgāks par mani. Tas, tas tā man liek domāt, kā vienkārši, ka es to lasu, kad eh, noteikti viņš apzinājās to, ka viņš spēcīgi runā, ka Dievs viņā darbojas, noteikti viņš to juta un zin, ja, zināja. Bet viņš tā, tā kā pazemīgi pateica, kad, kad nāks tas, kurš ir spēcīgāks par mani. Ja viņš nebaidījās nevis sevi pacelt, bet to otru, to die, nu, dievu, jēzu pacelt augstāk par sevi. Un arī, bet viņš sevi arī nolaida vēl zemāk, jā, pasakot to, es neesmu cienīgs atraisīt kurpjus siksnes šim cilvēkam, jā, nu tātad jēzum. Tas nozīmē to, ka viņš sevi būtībā noliek eh, zemāk par vergu, jo vergiem būtībā bija šis pienākums noņ, noņemt šīs tas sandales, jā, jeb apavus no, no ceļnieku kāj, no, no cilvēku kājām. Līdz ar to tā. Un es tā domāju, ka tiešām tā pazemība man ikdienā ļoti, ļoti trūkst. Ja, kad es, es nevarētu šādi, te, nu, es redzu daudzas situācijas savā dzīvē, kuras rīkojas tieši pretēji. Es nevis sevi pazeminu, bet sevi paaugstinu. Un, un, un, un man arī tas tā uzreiz. Um, Tāda raisījās tādas, uh, tādas atmiņas par tādu, kad viens priesteris pateica vienu interesantu frāzi. Uh, Eh, par ģimeni, ja kāda ir ģimenes misija, eh, priekš kam ir vajadzīga ģimene, priekš kam mēs dzīvojam ģimenē, ka viņš pateic tā skarbi, tā vīrišķīgi par to, kas ir ģimene, par to, ka, eh, ka ģimene ir Dieva izveidots instruments, tāds mm, mašīna, e, kurā lūst egoisma kauli. Ja, tas ir tieši tas egoisms. Un līdz ar to tā vietā nāk kas? Nāk pazemība, nāk uh, pacietība, ja, jo mēs nu, ģimenē tur tiešām mums ir jāpiekāpjas viens otram, mums ir jāpalīdz viens otram, ja jārūpējas viens par otru, pat ja negribās, pat ja slinkums, pat ja vēl kaut kas. Un, un, un, un tad es sapratu, ka, jā, ka tā ģimene būtībā, kad, jo mēs katrs nākam no ģimenes, es nāku no ģimenes, un man pašai ir sava arī nodibināta ģimenīte, kad e, tas ir, jā, ka tas ir tas varbūt veids, kā es varētu mācīties šo pazemību, jā, un un to es arī tā pa laikam sev tā piefiksēju šo domu, kad, jā, kad man jāmācās būt pazemīgai, jāmācās būt pazemīgai, bet tas ir ļoti, ļoti grūti, ļoti sarežģīts darbiņš. Arī bērni ļoti labi māca pazemību, ja, un ne tikai tad, kad eh, pašu bērni pats par sevi, bet arī tad, kad tu, piemēram, māci bērnu, strādā ar bērniem, ar jauniešiem, ja, jo viņi ļoti, viņi ļoti atklāti, viņi ļoti, tā tiešām viņi tādi, nu, nu, tiešām forši, atklāti, mīļi, un ka viņi var pateikt acīs to, ko viņi domā. <laughs> tas ir nevienmēr tas ir patīkami, bet tas arī liek būtībā būt pazemīgam. Jā, tāpēc man kā skolotāja tas arī tā kā, nu, uh, arī tas, tā, tā, tā, tas, kā es varu mācīties būt pazemīga. Un otrs šis fragments, kas man arī iepatikās, bija, kad, eh, kad Jēzus lūdzās pēc kristības pieņemšanas, tad eh, atvērās debesis un svētais gars redzamā veidā, kā balots nolaidās pār viņu, un tad tālāk, kas tur arī bija, un no debesīm atskanēja balss, tu esi mans mīļais dēls, eh, tu esi, tu man, tu esi man ļoti patīkams. Ka es tā padomāju par to, ka, nu, visdrīzāk, un es domāju, ka es nekļūdīšos to, ka katru reizi, kad mēs lūdzamies, kāds, nu, kāds no mums, mēs katrs, ja, kad kaut kas jau tur notiek, mēs varbūt neredzam, mēs varbūt nejūtam, bet noteikti kaut kas notiek tāds tam līdzīgs, ja, ka, piemēram, svētais gars noteikti nāk pār mums, ja, un tad mēs vienkārši šeit to ieraudzījām, kad, kad par Jēzus tā redzamā veidā nāca, un, un vismīļākais, protams, bija tas, kad tas, tas debesu tēvs pateica, ka tu esi mans mīļais dēls, tu man, esi man ļoti patīkams. Un iedomājieties, ja, ja, ja katrs lūkšanas laikā mums par mums arī tā debesu tēvs domā, jā, tas ir ļoti, ļoti skaisti, tā padomā, kad jā, kad Lūk, tāds manas domas. Paldies! Um, ehm, Rīta, skatoties, <laughs> klausoties tavus mm. vārdus, pilnīgi smaida. Uh, ehm, Rīta, pastāsti, kādas tev ir pārdomas par evaņģēliju fragmentu? Jā, ir interesanti šo fragmentu, jo mēs arī to mm, ne visu tekstu, bet um, daudz no šo fragmentu evangeliju lasīja Marija Adventa laikā. Bet uh, mēs zinām, ka tagad esam um, Kristus zimšanas uh, eh, liturgijas laiks un izvedien, kas ir eh, Kristus, uh, Jēzus Kristus uh, kristīšanas svētki, ar šo svētki beigsim Kristus uh, zimšanas um, ehm, uh, liturgiskas laiks un par to baznīca dod mums šo fragmentu, lai pārdomātu un e, ir ļoti svarīgi, e, protams, kā mēs e, šajā brīdī baznīca ir skaistas betlemītes, kā palīdz arī mums kontemplēt Kristus, kas jiem iesoja un kļuva cilvēks starp mums, Dievs Emmanuel. Un, e, bet mēs ar šo svētki e, redzam jau Jēzus, kas ir, e, kas auga un saks savu misiju, lai tiešām sludināt un paradīt, ka viņš ir Dieva dēls. Un tad mani uzrunāja, ka Jānis vienmēr sludināja patiesību un viņš arī kļuva moceklis tiešām patiesības dēls. De, dēl. Dēl, jā. Ne dēls, bet dēl. Viņš numira, jo viņš sludināja patiesību. Uh, un tad e, šeit, kad viņš teica, nāks, nāks tas, kurš ir spēcīgāks par mani, jo viņš uh, ļoti labi zināja Kristu. Protams, Kristus priekš eh, Jāna, Jāna Kristītāja viņi bija bralēni. Un, eh, bet, protams, eh, kad viņi jau gāri, mēs nezinām, evangelis nestāsta par to, bet ja viņi satika dažreiz, bet mēs zinām, ka Jānis Kristītājs dzīvoja arī tuksnesī. Tad viņš sagatavoja kunga ceļu. Tad mācāmies, kā jau arī pieminēja um, E, jeva mums jāmāca kļūt pazemīgi un e, tiešām nav e, tā ir liela teoloģiskā tīkums kā un vērtība, kā esam aicināti to dzīvot un mācāmies katru dienu kļūt pazemīgi. Es domāju, ka līdz mūsu pēdējā brīdī šajā dzīvē mēs mācāmies kļūt pazemīgi. Un tad Jānis, viņš tik bija eh, paties, viņš zināja savu būtību, savu misiju, un eh, teica eh, skaidraka veida atbildēja um, laudim, kas prasa, vai tu esi Kristus. Un um, vairāk tālāk, kā mēs man uzrunāja, ka viņš arī um, zināja, ka Jēzus, kas nāks, ne kristi tikai ar ūdeni, bet ar svetu garu un uguni. Un eh, cik ir svarīgi, ka šajā dienā um, mēs atjaunosim mūsu eh, kristības uh, solījumi. Un mēs zinām, ko mēs um, ar, ar kristības sakramentu, ko baznīca mūs aicina dzīvot, mēs ar kristības sakramentu kļuvam Dieva bērni, tad ar ar Svēto garu, jo mēs esam kristīti Dieva tēvam, dēlam, Svētā garā. Tad Svētais gars mājo mūsos no kristība, kad no tajā brīdī, kad mēs bijām kristīti. Un tad e, e, esmu aicināt e, būt uzticīga Svētā garam, kas darbojas mana dzīve, lai palīdz man šodien liecināt, ka esmu Dieva bērns Un eh, Jēzus nāca mūs pretī un mācā mums. Jēzus, kā, kam nebija vajadzīgs būt kristīt, jo viņš ir pats Dievs, pats Dieva dēls, bet viņš pazemoja un pieņēma arī kristību. Tad Jēzus jau kļūt eh, no tajā brīdī, kā saka savu misiju, eh, ar šo pazemība aktu – Un e, tad man e, palīdzēja arī pārdomāt, e, kā es dzīvoju manu misiju, jo mēs visi esam, mēs visi esam misionāri, caur um, kristības sakramentu, visi esam misionāri. Protams, ir tie, kas arī velti Dievam, um, lai kļūtu misionāri, tāpat kā es, un arī esmu konsekrēta persona, bet mēs ar ar kristības sakramentu esam visi misionāri. Un tad Jēzu māca mums, lai kļūt īsti misionāri, mums jābūt pazemīgi. Un, jo ja mēs es, esmu, ja esmu pazemīgi, es atlau vairāk Jēzu darbojas caur mani, mēs esam tikai Dieva instrumenti. Un, eh, protams, mm, man ļoti e, uzrunāja e, no, desi, no debesīm atskanēja balss, tu esi mans mīļais dēls, tu esi man ļoti patīkams. Jo es jau teicu, e, šeit Latvijā ir arī tāda tradīcija, ka Betlemīte paliks līdz 2. februārī, citur ar um, ar Jēzus Kristus kristīšanas svētki nav vairāk betlemīte, jo Kristus eh, zimxenas liturgijas laiks bejks. Eh, bet xejt Latvija eh, irta skajsta tradicija on tad kad eskatuixos uz Betlemiti uz mazajs Jezu tik skajsti atcerēties, kod jūs tevs sacija un kā atskanēja pa visu Jordanas ūdenī un upe tu mans mīļais dēls, tu esi man ļoti patīkams. Un tad, kad mēs redzam mm, mazais Jēzu Betlemīte, mēs zinām, ka Jēzus ir tēva mīlais dēls. Un kāpēc ļoti patīkams eh, Dieva tēvam, jo viņš izpildīja teva gribu. Tad es, eh, es vēlos, es prasu Jēzu, ka palīdz man eh, Eh, izpildīt eh, teva gribu un kā jau arī sacīja, tie vārdi Dievs tevs teikt arī katram no mums, jo mēs esam visi diva bērni. Paldies! Un, uh, <laughs> man jau vairs nav ko piekomentēt, bet uh, tās manas pārdomas par uh, to vārdu uh, līdzīgi jau kā arī meitenes studijā teica, kad uh, Eh, tas viens vārds ir pazemība, kas, eh, kas ļoti ir redzams, un, eh, un man atkal ļoti skaisti likās tas, kad, kad tika rakstīts, kad visi apkārt jau domāja, kad, kad Jānis ir Jēzus, un, un, un man liekas, tas, nu, tad varbūt viņi arī tā pret viņu izturējās, un, un, un lika tur, nezinu, kaut kā īpaši pret viņu izturējās, bet, uh, Bet Jānis eh, bija tik ļoti patiess, un viņš eh, neizmantoja šo te, nu, ja viņš varbūt būtu mūsdienu pasaulē, tad uh, viņš varbūt staigātu ar augstu paceltu galvu, un kamēr Jēzus neatnāk, tur nenostātos blākus, tikmēr viņš, jā, tas es esmu, un lūdzu, tagad pielūdziet mani, bet, uh, bet viņš uh, pilda savu, savu darbu, viņš uh, krista uh, cilvēkus uh, Jēzus vārdā ar, eh, ar ūdeni, un viņš pasaka, kad, eh, kad nē, tas neesmu es, un, eh, un nāks tas, kurš, kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpes, tā tad viņš, viņš vēl vairāk uzsver šo te jēžas varenību, šo te jēžas nozīmi, un, un īpaši izceļ arī šo te kristību, kad jā, viņš svētīja ar ūdeni, bet eh, nāks tas, kurš, eh, sūtī, eh, kurš kristīs svētajā garā. Un kad tas ir vēl svarīgāk un, un lai cilvēki par to aizdomājās. Un, un tāpat arī, nu jā, tad tas vārd, nu tas, tā doma droši vien ir būt patiesam un, un lai arī kādreiz varbūt kāds cits par, par par mani vai par kādu domā uh, labi vai slikti, bet uh, man liekas ļoti svarīgi ir uh, nepazaudēt šo patiesību un, un īstajā brīdī arī pateikt, kad nē, nevajag par mani tā domāt un, un tas neesmu es vai es neesmu tāds. Tā kā jā, nu, kopā tā pazemība ar, ar spēju nostāties un pateikt – Un, eh, un jā, arī vārdi, kad eh, Jēzus pieņēma, arī kad eh, šī pazemība, ka Jēzus pats pieņēma kristību, tas, tas atkal parāda to, to cilvēcību un, un to, kad nu, arī tā, tā mūsu misija, un man liekas, tas jau to mēs arī vienmēr runājam, kad mēs jau, nu, ka kristieši jau neiet ar to, kad mēs esam tur, nezinu, labāki <laughs> vai, vai lielāki vai lielāki, vai kaut kādi tur savādāki par tiem, kas netic vai tic savādāk, bet eh, man liekas tā mūsu eh, galvenā eh, doma vai tas, ko mēs nesam, ir pazemība, mīlestība, gaisma un miers. Un, un šeit arī tas parādās, kad Jēzus nāca uh, un eh, bija viens no, viens no pūļa, viens no cilvēkiem, nekā īpaši neizcēlās un arī pieņēma šo kristību. Tā kā tas ir atkal atgādinājums, kad uh, būt pūlī un, uh, un uh, būt uh, pazemīgam un būt patiesiem. Tās ir manas pārdomas, uh, bet, uh, kā jau mēs teicām, tad uh, ar parunāšanu uh, eksplozīvais evaņģēlijs nebeidzās. Mēs, um, ir arī trešais solis, kas ir pravietiskais norādījums, ja mēs apņemamies vienu konkrētu lietu darīt, lai uh, dzīvotu to vārdu, kas mūs ir uzrunājis. Un tad rīta kāda būs tava apņemšanās šajā nedēļā? Es um, um mēģināšu um, lūgties, lai prasīt Jēzum um, palīdzēt man kļūt pazemīga, tāpat kā viņš. Um, ir pazemīgs. Un, protams, lai sāktu arī um, parasta liturgiskais gads, jo pēc Kristus uh, e, zimšanas liturgijas gads, kas beigs ar šo skaista svētki, kad mēs zinām svētdien Kristus um, kristīšanas svētki, e, mēs sāksim arī liturgiskais, e, parasta liturgiskais gads, lai cyane nozimere tapeyitsikayeri parasiti kameze awudesim tuwa e, mususiri dikazidege e, layigayiditi yezu yezu satnakshana tagati yezu spiyedzima vinşirar mums vinşir starp mums bet tā ilgā il, il, ilgošana, lai vairāk mīlēt Jēzu, e, paliks mana sirdī um, arī parasta liturgiskais laikā un lai Dieva Teva vārds arvien vairāk eh, skan manā prātā, manā sirdī. Tu esi mans mīļais dēls, tu esi man ļoti patīkams. Un eh, kā mēs arī varam to teikt katrai personai, kā mēs varam satikt mūsu ikdienas dzīve, Tu esi mans mīļais dēļ, tu esi man ļoti patīkams. Arī tie, kas cieš, ka varbūt ir slimnīca un, slie, un cieš, atkārto šo skaistu, šī skaisti vārdi, kā Dievs Tevs sacīja Jēzum, bet teikt arī katram no mums. Paldies! Ieva, kāda būs tava apņemšanās? Nu, man apņemšanās arī līdzīgi kā Rīta teica, kad būtībā lūgt pēc tās pazemības, lūgt pēc um, pacietības un arī gudrības. Ja mēs diezgan bieži pēdējās, um, pēdējā laikā ja, uh, bija rakstu vietas, kas saistībā saistīts gud, ar gudrību, ja, tad līdz ar to es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Un arī man patika, kā abas meitenes pateica par to, ka tiešām ka par to misiju, ka tomēr ar kristību mēs esam ieguvuši tādu misiju, ja, kas mums ir jānes, ja, un kad būt pūlī un nest pazemību, mīlestību, mieru un pastiesību, ka es par šo te, par šo te šī, šo lietu, es domāju, šo nedēļu domāšu, ja, kad, kā to realizēt. Ja, tā pamazītiņā, viss notiek pamazītiņā. <laughs> Pa maziem solīšiem. Jā, jā. <laughs> Ehm, ļoti skaisti, man liekas, pārdomas arī, tā kā mēs eh, esam sākuši jubilejas gadu, ehm, tad ehm, kā sveceļnieki pa maziem solīšiem uz, uz svētumu. Um, jā, arī mana apņemšanās uh, šonadēļ ir saistīta ar uh, pazemību un uh, un droši vien arī ieklausīšanos, jo, um, kā jau mēs runājām, tad um, Jēzus uh, nāk pie katra no mums un, un saka, ka mēs esam uh, mīļi un patīkami, bet uh, vai mēs to dzirdam? Un, uh, vai nav tā, ka mēs uzliekam austiņas un uh, to nedzirdam, un tā lūkšana paliek tāda automātiska? Tad es um, tiešām apņemos um, piedomāt, uh, pie tā, kā es lūdzos un, un kāda ir man lūkšana, lai tiešām tā būtu Dievam patīkama un atskanētu arī šis mīlestības sauciens no debesīm. Um, jā, tas um, šovakar no mums arī viss. Mēs, um, kā kustība prosanktitāte, pateicamies par um, jūsu ziedojumiem, Eh, jo mūsu raidījums, tāpat kā jebkurš cits Radio Marija Latvijā raidījums, var pastāvēt tikai pateicoties klausītāju ziedojumiem. Mēs esam ļoti pateicīgi un aicinam arī turpmāk atbalstīt Radio Mariju Latviju. Um, mums, eh, mūsu vakar ir eh, trešdien vakari, tā kā mēs aicinam arī pie sevis. Ja jūs gribat kaut ko vairāk uzzināt par kustību par sanktitāte, kustību par svētumu, uh, Um, droši meklējiet mūsu Facebookā, rakstiet kustību par sanktitāti vai mūsu mājaslapā. Um, jā, droši varat nākt ciemos, varam diskutēt, eh, parunāt un uh, būt kopā un augt ticībā. Um, jā, tad noslēgsim ar lūkšanu. Jēzu, tu esi teicis, mācies no manis, es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi. Pie manis – atradīs mieru savai dvēselē. Mans kungs un mans dievs, man dvēsele atpūšas, redzot tevi, kalpa tērpā un būtībā, kas noliecies mazgā apustuļu kājas. Es joprojām atceros tavus vārdus. Esmu piemērs, lai arī jūs darītu, kā es esmu darījis. Māceklis nav nekas vairāk par meistaru. Ja jūs to saprotat, jūs būsiet svēti es to saprotu, kungs, šos vārdus, kas nākuši no tavas sirds, klusas un pazemīgas sirds. Es vēlos tos īstenot praksē ar tavas žēlstības palīdzību. Paldies, dārgie klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Šodien studijā bija Signe, Ieva, Rita. Un mēs tiekamies jau pēc nedēļas, lai jums svētīgs vakars! svētuma dzīvais pār. saviem bērniem, visiem saviem bērniem, paļāvību svētiem ļūt. Ak, Marijas bezvainīgā sirds, jebkura svētuma dzīvais paraugs, dod visiem saviem bērniem. Ak, Marijas bezvainīgā sirds, jebkura svētuma dzīves pārāk. visiem saviem bērniem, visiem saviem.